Posljednje o čemu smo govorili bila je e, struktura Kurana, znači neke određene podaci tehničke prirode maltene. A opširnije o tome imat ćete u skripti. Danas govorimo prvo o prvom što je objavljeno i o posljednjem što je objavljeno. Prvo što je objavljeno od Kur'ana bilo je prvih pet ajeta sura El Kalem. El? Uh, pardon, El Alek. Znači prvih pet ajeta sure El Alek i krabi se rabbi keradih pa tih pet ajeta. I to je objavljeno u suri, odnosno u pećini na brdu iznad Mekke u noći Lejle i Kadr. Najetima je naš poslanik sa postao i vjerovjesnik. Međutim, nije postao poslanik. Prošao određeni period 6, 7, 8 mjeseci poveći muhadisa radi sa mjesecima, znači 6 mjeseci. Neki spominju godine, dvije, tri, međutim, nisu to tačno prodaje najpreciznije predaje su one koje govore da je to bilo nekoliko mjeseci, pet odnosno šest. Ta dolazi objava Ja je mu desir, hum fa o ti pokriveni ustani opominji i time postaje poslanik. A razlika između toga što je postao vjerovjesnik i poslanik je u tome što je posta, postajući vjerovjesnik nije mu bilo naređeno da objavi ljudima. Međutim, kad mu dolazi naredba kum fa ustani i opomini, znači tada je poslanik da objavi drugima. Šta je posljednje što je objavljeno? Posljednje što je objavljeno je ajetu suri al bekare po najispravnijim mišljenju. Vataku je oman. Znači, bojte se dana. Turđavuna fihi ila Allah. U kome ćete se vratiti Allah. I svako će dobiti ono što je zaslužio. To je znači posljednji ajet koji je objavljen po ispravnom mišljenju. I time se završava sura Bekare koja je objavljivana od druge hijđarske do posljednje hijđarske. Imamo sljedeće što nas interesuje u ovom dijelu o Koranu su povodi objave. Povodi objave imamo dvije vrste povode. Opći povod objave, onaj sam dolazak Kur'ana, bez nekog posebnog povoda na zemlji. Nekog posebnog događaja koji se dogodio i tako je objavljena većina Kur'ana. Znači većina Korana je tako objavljena. I imamo posebne povode objave, znači dogodio se neki događaj, neko je nešto rekao i onda se spusti ajet. Ti objave bili su predmet interesovanja učenjaka od davnina, pa imamo i posebna dijela, o tome je pisati posebno dijelo gdje je sabrote rivajete koji govore o tim objavima. Zatim čak i u novije vrijeme bili je sastavio neku knjigu od vjerodostojnih tih predaja koji govore o pojedinim događajima koji su se dogodili, pa je spušteno ajat u vezi sa tim. Zašto je nama važan povod objave? Povod objave nam je važan da bismo kompletno shvatili ajet, šta je ciljeno s njim, da bismo ga bolje razumjeli, ali nije ajet nikada ograničen na sam taj povod da ne znači da ne obuhvata druge. I zato postoji poznato pravilo – da je ibret u značenju ajeta općim, a ne u posebnom povodu objave. Znači, povod objave ima još jedan se ponavlja ovdje u ovom povodu objave, a to je kada učenjaci kažu ili neko od sahaba kaže e, eh, je objavljen baš u vezi s tim. si se nekad. Pa kažu, e, eh, zbog toga je objavljen taj ajet. Ne misli se da se je to dogodilo u slučaju povod taj misli se na ovaj prši povod, a ne ovaj posebni. Nego misli se, ajet je objavljen baš da bi riješio tu situaciju, a ne da se to dogodilo pa ajet spušta. To se ponavlja i to treba dobro e, razlučiti to dvoje. Dalje imamo jedan problem kad su pitani povodi objava. Imamo predaje koje su vjerodostojne, 4, 5, nekad pa i više predaja, da je ajet spušten povodom toga. Povodom toga. Kako to spojiti? Ima više načina spajanja toga. Prvi način je da kažu da su neki ajeti spušteni po više puta. Ima i takvih slučajeva. A ima drugi, a to je da je od tih jedan pravi povod, a da su ostali ovi opći povodi gdje su rekli ti ljudi, e to je objavljeno u vezi s tim. Znači, ne da se dogodilo to pa spušteno ajet, nego je objavljeno da riješi takve situacije. Imali pitanje vezi sa po... Ja stvarno zvuk. Imam jedno drugo vezi ajeta. I? Ako ima, ima ajeta koji su isti, jesu oni jednom, na primjer, jedan ajet objavljen jednom, ili je to jedan ajet objavljen, pa samo na radnosti se Objavljen više puta. Više puta. Isti? Isti. Isti. I različitim povodima. Imamo sljedeću temu, da vam ne bude dosadno. Čekaj, ali samo nije ona ja ću te šest puta izuzim u suri, nema nije ono da ti šest puta objavljeno. Tako cijela sura objavljena. Aha. Ja baš ne znam. Znači je objavljeno tako došlo da se ponavlja. Tako i što se ajet ponavlja. Jeste. Znači nije poslanik sallallahu alaihi wa sallam od Korana ništa dodavao, niti oduzimao, niti kopirao, nego samo mu je rečeno to objavljeno, to stavi i spuštanje Korana. Znači imamo sad temu spuštanje Korana. Imamo dva pitanja. Da li je Koran spušten u celosti? Sve prijašnje objave spuštene su cijele u jednom komadu. Musa a.s. je dobio ploče na kojima je ispisan Tevrat kad je razgovarao sa Allahom Đelešanom. Dobio je ploče, napisane je Tevrat, nema više. A ostale naredbe koje su dolazile objava nisu zapisivane u Tevrat, nego su primjenjene odmah direktno. Kad recimo Allah Đelešanom kaže Allah vam naređuje da zakolje kravu. Znači to je objava koja nije dio Tevrata, nego spuštena objava naredba Musa a.s. da to ovaj, naredi da on to izvrši. A te vrat je dobio u jednom komadu. A ostale naredbe dolazile su tako i on ih je prenosio njima. Ovaj ovo je, drva, ovo, ovo je te vrat koji oni sad imaju. Mm. Pa zato što su u njemu zapisali sva ta predaganja kakva mm. svoja i priče. Oni su, znači, oni su to dodali. A samo deset zapovedništa? Ne. Znači tu su vazovi, tu su naredbe, tu su zabrane i ostalo. Hmm. Dobro. Međutim, da li je Kur'an objavljen odjednom? Tu postoje dva mišljenja glavna. Prvo mišljenje, to je mišljenje većine učenjaka i preneseno je vjerodostojno od nekoliko sahaba, između, između ostalog od Abdullaha i Nubasa, da je Kur'an u cijelosti spušten na zemaljsko nebo oči Lejletul Kadra. A dokaz za to su više ajeta. Prvo, šehru Ramadan ledi unzile mjesec Ramazan, mjesec u kome je spušten Kur'an. Znači, ne kaže, u nas, je, u nas je prevedeno u našem prevodu, od početka je spuštanje Kur'ana. Međutim, to je po ovom drugom mišljivu. Međutim, bukvalno ajet kaže da je cijeli Kur'an spušten u mjesecu Ramazana. Drugi ajet, inna zelnahu fi neretil kadr. Mi smo ga spustili, to je Kur'an u noći ili kadr. Znači ne kaže opet odpočeli smo spuštali. Nego kaže spustili smo. U trećem majetu kaže ime za nahu ferirati mu barake. Mi smo ga spustili. Znači opet spominje Kur'an cijeli. U blagoslovljenoj noći. Kako te ajete razumije? Znači svi ti ajete govore o cijelom Kur'anu. Znači većina učenjaka smatra da se ti ajeti odnose na spuštanje na zemaljsko nebo. E, odatle na zemlju spuštanje u toku 23 godine i otpočeto je to spuštanje sa prvih pet ajeta sure Lanak. To je prvo mišljenje i mišljenje većine, većine učenika. Postoji drugo mišljenje, a to je ovo po kome je prevedeno kod nas ovaj, Musa u korku, a to je da ovi ajeti znači otpočeto je objavljen Korana, a ne objavljen je Koran spuštanje. Nego otpočelo je spuštanje objavljivanje Korana. I rekli smo da je ovo prvo mišljenje šta? Ispravljiv je zato što ima jači dokaz. A dokazi su mu navedeni ajeti i predaje koje se prenose od Asaba. Imamo onda temu skupljanja Korana. U historiji je poznato da je bilo tri skupljanja Korana. Koja su to tri skupljanja Korana? Imamo tri vrijeme, kako je skupljen u vrijeme poslanika za sunike. Riješili smo kako je objavljen. Znači, u cijelosti na zemaljsko nebo i onda postepeno 23 godine. A kako je sakupljen? Pa bio je znači- različitim predmetima. Čitavno sam napisan. Znači, hoćeš da kažeš da je i pismeno... A bilo je i... Hoćeš da kažeš pisan? Jes, a bilo je plus i u... Pošto su bile hafezi, bilo je usmeno. Znači, a... Zapančeno. Pančeno. Znači, u vrijeme poslanika sa srnom, Kur'an je skupljen pisanje i pamćenje. Međutim, kako je bilo, da li to bilo u jednom kitabu, u jednom musafu? Nije. Nije. Nego je neko imao nešto zapisano. Neko ovako, neko onako. I bili su na različite. Recimo, poznato je da je Musaf Alijen i Allahu Anhu bio zapisan po vremenu objavljivanja. Ali Musa bio je, od, prvo je kod njega bilo pet ajeta sureva. I onda kako je šta objavljivano, tako je on i zapisivao. Ja ga kod sebe skupio, znači zapisao ga cijelo. Jeste, ali po tom da bi svoj. Abdullah ibn Mesud je imao svoj neki redesk. I tako da. Znači, ali uglavnom nije bilo to na jednom mjestu, nego svako imao jedan dio i jednu stranicu, tako da sakupljači Kur'ana na kraju kažu našli smo kao pismeno, kad su sve sakupili i ostalo, kao pismeno našli su zadnji dio sure Teuba na Kanđakom, na suru i na Fusikom pa na kraju, samo kod jednog sahaba zapisano. Znali su da mnogi na pamet, ali kao pisani dio imao je samo jedan sahab. Subhano, na koliko sam da morao Hafiz Kur'ana to nije potrudio, sad pisao to i ne naučio. Bio veliki posao znači pisanjem to je bilo skupljanje u prvo vrijedno vrijeme poslanika Sosa. drugo skupljanje Ebu Bekrovo vrijeme šta se dogodilo pa je skupljen Kur'an u Ebu Bekrovo vrijeme desla se ona bit, velika bitka na Sifini kad su, izbog, kad su kad je pogled... nije na Sifini je Jemani kod Jemani je, kod Jemani Pa je to Museleme kada Znači, desilo se tada u vrijeme Bubekra bilo, bilo je veliko vrijeme otpadništva. Mnogi su otpale dvijeri i tako dalje. Je Bubekra spremao vojske. I bio je taj veliki sukob kod jame, gdje se je došlo sukoba između Ashaba i Musa i Leminih pristalica koji je sebi proglasio poslanikom u vjerovizmu. U toj bitci poginulo je oko 70 hafiza između Ashaba. I onda je došao Omer, I rekao je mu Bekre, Ebu Bekre, poginulo je toliko i toliko ljudi, bojim se da ako ovako se nastavi sa ovim bitkama i sa ovim svim, neće ostati nikako znak u Renata. Izgubit će se. Ebu Bekre je to kategorično bio. Nije htio čuti I govorio je, zar ja da uradim nešto što poslani se sada nije uradio? Pa je njega Omer nagovarao, nagovarao, nagovarao, dok nije Ebu Bekr pristao. Kad je Ebu Bekr pristao, pozvao je Zejda ibn Thabita. Zejd ibn Thabit, inače njemu je poslanic posvjedočio da se od njega uzima Koran, da se od njega uči Koran. Pozvao je njega da oformi komisiju od Ashaba i da sakupi sve što je Korana, osnovnjeći se na dva glavna izvora – na pamćenje ashaba i na pisano što dolazi. Znači dvoje su kontroli, kontrolisati. Pisane dijelove koje su imali ashabi, dati proglas i ono što su oni znali na pamet, upoređivali su to dvoje i pravili su Dalje Zaid ibn Thab, zašto ga je Bekr pozvao? Pozvao je zato što je to eh, jedan od rijetkih ashaba, možda jedini, koji je pred poslanikom preslušavao Kur'an nakon posljednjeg izlaganja pred Džibrilom. Zadnjeg razana. Znači on je imao preslušavanje pred poslanika sa srnom i zato ga je Bakar uzeo kao glavnog za tu komisiju. Zid je odbio kategorično isto koje bo... U jednom predajem kaže, volio bi da su namere natrli brdo, pa da, pa da moram nositi brdo, nego da moram skupiti kurar. Zbog te odgovornosti. Međutim, nije se imalo kut. Halifa naredio, nije se mogo odbiti. A nagovarali su ga i Ebu Bekr i Omer i ukazivali mu da je to stvarno potreba, da se to mora raditi. Zaid je pristao i Ebu Bekr sakupljen i Musaf u Ebu Bekrovo vrijeme pismeno u jedan Musaf. I taj Musaf je bio kod halife, Ebu Bekra. Kad je Ebu Bekr preselio halifa posto Omer, bio je kod Omera. I nakon Omerove smrti on je oporučio da to uzme Hafsa. I onda je bio kod Hafse. Ovaj Musaf koji je sakupljen u Mekrovom vrijeme. Jedan primjer. Jedan primjer. E sad, šta je bilo sa ovim Musaf? Ovaj Musaf sakupio je Kur'an u jednu svesku, u jedan, jedan, jednu knjigu, onako kako je objavljen poslaniku na sedam harfova. A to nas sada tjera da objasnimo, a to je šta su to harfove postoji ogromno veliko razilaženje među učenjacima šta su to harfovi, a vjerodostojno je prineseno da je profesor rekao spušten mi je Kur'an na sedam harfova. Pa šta se misli pod ovim harfom? Pod harfom ne misli se na slova. I da ne dolim sa razilaženjem po najispravnijem mišljenju, ovo se odnosi na sedam arapskih dijata. Znači isto pošto kod nas imamo ikarski, ekarski, da znam ja, hercegovački, imamo bosanski, imamo tamo dijalekti, znači što pa? Kirajci. Nisu kirajci. To je, ovaj, šta to znači? Recimo, jedni, kor, Arapi neki koriste riječ, recimo dođi, neki da, dođi. Jedan dio arapskih plemena kaže halumme. Ona isto znači dođi. Neki kažu akbil, Akbil. Sve ovo znači doći. I ovi, jedno, jedno pleme govori ovako, i drugo ovako, treće ovako. Za isto značenje. Znači, šta su hafili? Hafili su ovi dijali. Gdje je poslanik u jednom majetu objavljeno te A, u drugom je Rume, u trećem je Da bi se olakšalo plemenima, poslanik sad mi je volio olakšice, govorili smo i da bi, ne bi se moralo pleme prilagođavati, ne znam, nije, a ovom plemenu tu je bio osjećaj tu takozvanom ovom, kako bi rekao, kako oni da se prilagođaju nekom drugom, nego olakšano im je data olakšica da nauče na njim dijalektima. Jer čita korijen da vajte drugi liniju dijelovima? E, čini korijen? Na sedam harfova. Jer Džibril znači, je došao sa jednim harfom, odnosno sa jednim dijalektom, pa je poslan rekao dajem još. Pa mi Džibril proučio još jedan. A sve to da vahađa da žele. Nije to poslaniković tiha. A, znači svaki put kad bi ta obvat bilo na sedam tim? Sedam. A sad ovaj namični harf? E, sad ćemo doći. Ovo je bilo drugo sve. Znači tu je tako kako porodi, svaki imao daje sedam puta sve. Neki ajati, ako su isti dijalekti, nema neki, znači, ostalo isti. Ali tamo gdje ima, bila je Ali ovo nije razlika u značenjima, nego u izvorima. A kirajati su razlika u značenjima. Znači, znači, primke koliko ima tih? Sedam. Sedam. Ne, ne, nego na koliko ima ti riječi u... Koje znači? Kod nas sad nema nijedne. Ne tu pasmu kraja. Nema nikako. Niki kraja ima veze sa ovim. Sad ćemo do, doći na tema kraja. Ovo su harfove. Znači, u ovom vrtnom vrijeme, u ovom vrijeme, skupljen je Koran na svim ovim harfom. U jedan primjer. A u jedan primjer skupljen. da tu u Mešelu ima to primjer. Da, primjer je kao tako. Znači, komplet Kuran na jednom harfu, drugom. Ne, ne, ne, ne, ne, ovo su sve na, na, na harfu. Čega, kako je onda bilo zapisano? Sad, recimo, taj jedan ajet. Ja nisam vidio taj nusak, ja ne znam da li postoji taj nusak, mislim da ne postoji više ovaj. Kako su ga zapisali u Znači, to su ti dijaleti. I Ebu Bekrova vrijeme bio posle toga kod Halife Romera, posle toga kod Hafsije E, treće skupljanje i Osmanovo skupljanje u vrijeme Osmana radi Allah. Opet su se dogodile bitke. Od isla svajanja, smirno se vrijeme nakon u Romerovo vrijeme. I Dok kad su osvajali tamo te predjele Azerbejdžana i drugih nekih tih republika, zbog ovih različitih harfona po kojima su učili, jedan karija je počavao ljude na ovom harfu, drugi je na onom, treći na onom, a vojska ko vojska prelazila ovo tamo, a ljudi se sastajali, dolazili ljudi koji ne razumiju arapski jezik, e, nisu Arapi uopće, onda dolazili ljudi koji ne razumiju zašto ove razlike, kako to, jedan uči Tavar, jedan uči Jeroma, a isti je, Dogodilo se da su ljudi počeli se zbog ovoga prepirati, da su se počeli grupirati na osnovu, ne znam ja, ovog harfa, na osnovu onog dijalekta, na osnovu kako je pouzino, dolazilo je do razmirica, svađa i do sukova, verbalnih nekad, nekad i do ozbiljnih. Tada su ashabi, Hosefe i Gulijaman, i, i kažu, Osmane, spasio ovaj umet. Različe se po pitanju knjige kao što su se različili jevreji i kršćani imat će svako svoj nekakav dijalekat. To je više izgubilo svrhu. Ovo je bila lakšica. Da je lakše prihvate Kur'an, da lakše uče po njemu na ovim razlijem. Ali sada ako je lakšica postala problem, da ne samo da ne izgubila smisao, nego postala je problematična. I Osman proglasi da mu donesu svi musafe koji imaju. I dijelove Kur'ana koji imaju. I naredi ponovo komisija da se oformi i da se sakupi Kur'an samo na jednom dijalektu, a to je kurešijski dijal. Zašto se odlučio Osman i ostali ashabi po konsenzusu, znači je konsenzus je šarijetski dokaz, da rade po kurešijskom dijalektu, zato što je to osnovni dijalekat na kojem je spušten Kur'an, ili poslani kurešiji. I to je sad ovaj današnji. I to je ovaj današnji. Znači, naredio je da se sastave, da donesu sve što ima, <clears throat> bilo ko da, što ima zapisano od Kur'ana, da donese, okay. ponovo. Tražio od Hafse, Omerom, ona je to odbijala tamo, a međutim, pristala na kraju. Napisan je jedan Musaf, zove se Osmanov ili Osmanski Musaf. On je napisan po nekim vrijatima u sedam primjeraka ili u pet primjeraka ili više ili manje i poslat je u sve islamske važne centre i postoje jedini važeći i do dan danas po konsensusu ashaba pa do dan danas ovo je jedini važeći Musaf i jedini važeći pisani dokument i svi Kur'ani koji se danas pišu i štampaju moraju biti u skladu sa osmanovim pismom. Zato se kaže tamo u svim primjercima, vidjet ćete, kaže u skladu sa osmanskim pismom. Arvan. Znači osmanov, ni, ni jedan. A šta je uradio sa ovim Bekrovim i ovim ostalim koji su imali? Osman i Ashab su odlučili da ih zapale i zatim da trpaju u zemlju ne bi bilo. Da ne bi bilo priče, više mi se ne bi to... Pa bi znači zatvore. Gotovo je. I to je izgubljeno, nema više po Allahovom prvo kaderu, drugo po konsenzusu oshaba, a konsenzus je, iđma znači, je širijanski dokaz. Znači, konsenzus oshaba bio zašto? Zato što ovo bila olakšica. Ali je u osnovan objavljen na kojem dijalektu? I zbog toga, kažu učenjaci, ovo da, da ništa od Kur'ana nije izgubljeno. Onaj osnovni dijalogat kurešijski koji je spušten poslaniku, on je sačuvan jedan dan danas. A samo su ove olašice drugim arabskim plemenima iščezle, nestale je tih plemena više nijema. Koji kod nas ono? Problem u džamijama je bio i možda u nekim džamijama postoji danas oko nekih stvari zato što ljudi ne znaju zašto ono. Ako to je izugašeno, ovaj jedan ostoji tu. A poznan se sad ima, to danas nema više. Ne ima više. To je spaljeno u vrijeme ashaba i zatrpano. I zbog toga učenjaci kažu kako se riješiti uh, Kur'ana ili dijela Kur'ana ili knjiga gdje se spomđa Allahovo ime, tako što će se spaliti, pa u zemlju zatrpati. Ovo su još kirajeti. E sad, šta su kirajeti? Kirajeti nisu nezani zavod. Kirajeti su baška. Baška, to su, doći nam kirajeti, sad ću znaći što su kirajeti. Znači, ovaj sada osnovno Musaf, on je jedini i ne smije niko sada izgledivati njegovo njegov, njegov pismo kako on piše. Zato sad pazite, arapska gramatika, arapski pravopis razvio se tokom historije. Razvijalo se i ima pravopisa, pa tačke, pa upitnici, pa uzvičnici, pa ne znam nije, dvotačke. U osmenu, u, u Koranu toga nema. Čak ima recimo sada u, u, u napisane neke stvari koje su po ovoj današnjoj, u današnjem pravopisu arapskom neispravne. Međutim, ne mijenjaju se, iako se gramatika mijenja, da, jer se ne smije mijenjati originalno. Originalno, kako se? Znači, to je bilo hareketi, ono? Ne je bilo hareketi. To je dodati. Hareketi su dodati u, u trećem vidjetskom vijeku kao pomoć za one koji ne znaju arapski jezik. Izlično. Međutim, originalno u je čuo. Imaš posljedan se. Hmm. Više poročki zanima ima ono piše bez rekla. Piše se, da. Šta su kirajeti? Kirajeti ne izlaze iz ovog kurešijskog harfa. Oni ne izlaze iz okvira kurešijskog harfa i osnovnog pisma. Nigdje se u kirajeti ne mijenja riječ. To su u principu predaja karije kako je preuzeta od onoga pa do poslanika za sam. Znači, ovo riječi kako je u osnovnom Musafu ne mijenjaju se. U kirajetima je, može se to reći, bukvalno pitanje gramatike. Navišći primjer. Evo, ako piše u Musafu, innehu amila gajru sara. E sad, mi kad namo postavimo tačke, jedna, jedan kirajet ide ovako, innehu amil gairu sale. Za Nuhovog sina Allah želo kaže on je radio loša djela. Odnosno radio je djela koja nisu dobra. To je po, po ovom našem kraju koji mi učimo. Po drugom ovdje umjesto ovoga stoji amelom Znači, vidite, nisi se promijenio, nismo Samo ovdje i izgovorova. Osnovno, ostaje sam se rekiti mi. A, a rekiti u principu izgovor, prikazivanje, simbolično prikazivanje izgovora, to je gramatike. Znači, sad ovdje ime u Ameronu, gajdu sam. Znači, njegova dijela koje je sva uradio, nisu bila dobra prilike. Isto znači, ne sam nisam. Isto znači, imala radka sam. Znači, ovdje sad infinitiva vam bio glavno. Recimo. Ono važno što vidi se spominje 8 ili 12 kirajeta. Znam se kada koliko ima. Zna se. Dobro. Ima 7 kirajeta koja su potvrđene mutelatir i ima 3 kirajeta koja nisu mutelatir, sve skupa 10, a ima još kirajeta koja nisu potvrđeni za ovo se ne stavljaju. oni se nam ne znači, znaju. Znači, Dobro, ali imate još još... Znači, ima nije mi za Znači, to je nevažno, ima. Evo drugi primjer lakad džavekom rasulu min enfusikum. Znači, ja sad stavljam ovo, lakad džavekom rasulu min enfusikum. Znači, nema, lakad džavekom rasulu min enfusikum, i tako, to je po ovom našem kraju. Došlo nam je poslanik jedan od vas. U drugom kirajetu ovdje umjesto enfusikum, stoji en fesikum. A enfes, ovdje enfusikum, inače jedan od vas, u smislu čovjek, kurešija i tako da. A ovdje znači jedan najbolji od vas, najplemenitiji, najodabraniji groda i tako da. Jel sad pauza? Nije još pauza. Da, da, znači, od da sad tri mjena od početka od objeva, nije, nije da nikad riječ nije moguće da da je. Ja vjerujem da ovo sad da tako u redu. Ali to je ok, poslije od objeva se to nigde ne zapeta, nisu bi jedna riječ, jedan hrv, svomena, mnogo. Pa pazi, vidi, kad, kad recimo, kad nešto zna 70, stotinu ljudi na pamet. Ebu Bekri, oni su bili prije svega. Normalno, pazi, niko, niko nije nikad, nije niko reagirao. Na kraj krajeva ima i hadis vjerodostoja da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ovaj ummet se nikad neće složiti na zavod. I zbog toga naši učenjaci kažu i džma, znači, ko su s ovog ummeta je doopće vijeski. A ako su ashabi, sastavno, bez da jedan kaže to nije u redu, to znači konsensus. Hm,